wanafunzi wake wa karibu sana akielezea yale makosa yaliyojitokeza katika mauki ya al-allama ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ya kwamba Ibn Uthaymeen haya masala ya picha hakupata taswiri yake uhalisia wa kutosha kunako swala lazima la mapicha kwa kutumia njia za kisasa na ndio maana jambo hili Ibn Uthaymeen mwenyewe alisema ni katika mambo yenye kutatanisha akayosema ni katika mambo ambayo ni mutashabihat mambo ambayo yenye kufanana yenye kutatanisha na akasema kwa kutumia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba faman ittaqa shubhat mwenye kuogopa na kuyakambali mambo yenye kutatiza katika dini yake faqad istabra din atakuwa ametaka kuiokoa dini yake na kuihifadhi dini yake na heshima yake kwa hiyo ndugu waislamu lakini pia tukaona ya kwamba ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ni mwanachuoni kama wanachuoni wengine katika ahli sunna wa jamaa wanachuoni ambao wanayosifa ya kujitahidi katika masala wanaweza wakapatia na wakipatia wanapata ujira mara mbili na wanaweza wakakosea wakafanya jitihadi lakini wakakosea na kukosea kwao wanasamehewa na wanalipwa ujira mara moja hao ni maulama kwa hiyo hakuna nafasi ya mtu kuwafuata maulama pili wanapokuwa wametendeza wamekhalifu dalili wamekhalifu sunna na hili jambo lafahamika katika sunna katika manhaji yetu kutotaasub na yoyote katika ahli ilmi kwa sababu maulama wetu wa sunna sio maasumun hawajakingwa wala hawajalindwa wala hawajahifadhiwa na kukosea wanaweza wakajitahidi katika masala na wakakosea makosa yao hayafuatwi wala hayafanyiwi kazi wala hayatolewi kama hoja wala kwamba amesema fulani au alifanya fulani kwa hiyo masala ndo haya ambayo tulionayo ndugu waislamu tukiendelea pale tulipoishia kuhusiana na kustabili na kutolea ushahidi msimamo wa Ibn Uthaymeen katika masala haya Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah anayo maneno ambayo aliyasema mwisho mwisho mwa uhai wake kama ilivyotajwa katika majmuu fatawa wa rasail fadilati Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen katika mjalladi wa pili ukurasa wa 287 anasema al-Allama ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah anasema rahimahullah ta'ala akiwa anamjibu mmoja katika mashekh waliomwandikia kinasi wakimnasihi ibnu Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kunako mawkifu yake katika masala ya picha ya kwamba watu wengi wameanza kupinda kwa kutumia msimamo wake na kwamba watu wengi wanaanza ku, wanaanza kuhalalisha picha kwa ujumla kwa kujiegemeza na yeye na kwamba watu wa matamanio na watu wa bid'a wanamtumia yeye kama hoja ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akajibu na saa zile kwa maneno yasemayo wassalamu alaikum akasema rahimahullah ta'ala katika na katika kujibu na saa zake hizo akasema rahimahullah ta'ala bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn salih al-uthaymeen إلى أخيه المكرم الشيخ حفظه الله تعالى kutoka kwa Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen kwenda kwa ndugu yake mbora hakumtaja jina lake kwenda kwa ndugu yake mbora Sheikh hakutaja jina lake akamhifadhi Allah muhifadhi na wakati huo wote walikuwa ni hai akasema rahimahullah ta'ala waj'alahu min ibadi salihin Allah amjalie huyu ndugu yangu awe katika waja wake wema wa auliyaihi muminin na awe katika mawali wake vipenzi wake waumini almuttaqin wenye kumcha Allah tabarak wa taala wa hizbihi almuflihin na katika kikundi chake kilichofaulu hizi ni dua Allah ibn Uthaymeen anamwombea dua nzuri yule ndugu yake aliyempa nasaha kuhusiana na sala na mapicha kuhusiana na sala la kuchukua picha za aina yote na msimamo wake kunako picha anasema eh, baada ya kuamini wa baada ya hayo faqad kitabu kun imenifikia mimi kitabu chenu maandishi yenu na saa zenu mlizoziandika الذي تضمن السلام والنصيحه maandishi na saa zenu ambazo zimekusanya salamu na zimekusanya nasaha ndani yake kuna kunisalimia na kuninasihi lakini akasema fa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na mimi narejesha salamu nasema wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh اسال الله وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغه التي اسال الله تعالى ان ينفعني بها نمود الله تبارك وتعالى ان ينفعش الله كل كلفني خيري بسبب يا نسام لزنيفا بسبب يا نسام ولزن ulizonielekezea namuomba الله aninufaishe mimi na nyinyi katika nasaa hizi Ibn Uthaymeen huyo maulama namna walivyokuwa wakipokea nasaa wanapoandasiwa na ndugu zao wanazipokea kwa moyo mkunjufu na dhana nzuri na upendo wanazifanyia kazi hawatangulizi ile misukumo ya nafsi hawatangulizi kuangalia wao ni akina nani walikuwa wananasihiana na mtu anaponasihiwa anakuwa alipo tayari na anajua kabisa huyu hakuninasihi isipokuwa ni kwa sababu ya upendo amesukumwa na upendo ndio maana akaninasihi na tuliona katika maneno ya Imam Dhahabi vile vile maneno haya naye Sheikh Rabi alayhi Sheikh Rabi na wengineo katika ahli ilmi kunako kwamba Allah mrehemu rahimallah man ahda ilayya uyudi au kama qalu Allah mrehemu amhurumie mja ambaye amenizawadia kasoro zangu kwa zama tulizo nazo unafiki ni mwingi uongo ni mwingi khadani nyingi utapeli ni mwingi ni wachache ambao wanaweza kukwambia makosa yako ni wachache ambao wanaweza kukushika mkono unapoteleza wengi katika zama hizi wananafikiana wanabebana kwenye ma, matatizo mwisho baadaye wanatengeneza uadui mkubwa sana kwa sababu ya kutoadizana ukweli ya kutoziduana ya kutonasihiana aina nahnu maa haula tuko wapi na hawa ahlulilm muumini ni kioo cha mwenzake ndugu yako anapokuzidua katika jambo tanguliza dhana nzuri kwake yeye lakini upendo lakini zishike hizo nasaa hataki uaibike wala dawa iadike kupitia kwako wewe wala ufe alafu uache uzushi na mambo ya makosa watu wakufuate kwenye hayo alafu uje ubebe madhambi yao siku ya kiyama ibada Allah ibn uthaymin alayhi rahmatullah akamshukuru kwa hilo na akamwombea dua kwamba Allah tabaraka wa taala amnufaishe juu ya nasaha alizopewa anaendelea rahimallah anasema wala raiba أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلى للتناصح بين الإخوان hakuna shaka ya kwamba njia ambayo mmeichukua ya kuna ya, katika nasaha zenu njia mliyoitumia katika nasaha zenu ni njia nzuri ya kunasiliana baina ya ndugu kisha anasema wala ya'manu wala ya'manu anasema wala raiba wala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ibn uthaymeen anamwambia limnasi hawezi kuamini mmoja wenu kama ilivyokuja katika hadithi imani iliyokamilika mpaka ampendee nduguye ampendee ndugu yake Muislamu kile anachokipendea nafsi yake kwa hiyo ndugu waislamu huwezi wewe ukawa umeifuata haki alafu unamwona mwenzako anaiacha na wewe wampenda ukamwacha huko lazima mshike mkono ili arudi katika njia sawa kwa sababu wampenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala anasema ibn Uthaymeen rahimahullah taala anasema walaqad balaghat nasihatukum minni mablaghan kabira kwa hakika na saha zenu mlizonilasi anamwambia ndugu yake hizi nasaha mlizonitumia zimefika nafasi kubwa zime, zina nafasi kubwa kwangu mimi bima tadhammanatu min al-ibarati waidha wad-da'wati as-sadiqa kwa sababu nasaha zenu zimebeba maneno ya wazi ibara zilizokuwa wazi na nasaha na maombi ya kweli na dawa ya kweli hivi ndivyo ilivyokuwa zama nzuri baina ahli ilmi zinapowafikia na saa za wao kwa wao wala Ibn kufanya inadi wala hakukeuka wala hakulaumu alichokifanya alishukuru kisha akasema as'alullah an yataqabbalaha wa an yaktuba lakum mithlaha Allah kubali na hizi na kuandikieni mema kama mfano wa nasaha hizi nizonipa kisha akaanza kusema hoja zake anazoziona na msimamo wake kunakopita akasema rahimahullah taala wama ashartum ilayhi hafidhakumullah min takarrumi jawabi ala ibahati surati alma'khudhati bil ala na kile mlichokiashiria katika nasaha zenu kile mlichokisema kwenye hizi nasaha zenu kwamba limejikariri jibu langu nimekuwa nikijibu mara kwa mara kwamba ninaridhisha kupiga picha kwa vyombo vya kisasa kwa kutumia kamera kwa sababu linasii kunako hilo akaambia shekhe ama kunako jambo la kwamba mimi nimekariri mara kwa mara katika majibu yangu kunako kuruhusu au kufaa kwamba yafaa kupiga picha kutumia hivi vyombo vya kisasa fa inni ufidukum akhi mimi napenda nikufaidishe ndugu yangu nikuambie ya kwamba annani lam ubih ittikhadha sura mimi sijahalalisha kuchukua picha sijahalalisha watu wachukue picha sijahalalisha picha ibn uthamini huyo na haya ni katika maneno yake ya zama mwisho mwisho wa uhai wake sijahalalisha picha kisha akasema walmuradu surata ma fihi ruhun min insani au ghairihi na makusudio ni picha ya kiumbe ambacho kina roho au mwanadamu au wengineo katika viumbe wa Allah wenye roho illa ma daati dharura isipokuwa picha ambacho dharura ya kisheria ikazihitajia kama picha zilizopigwa kwa dharura au ilhajatu ilei au kuna haja ya hizo dharura eh, ya hizo picha katabia wa rukhsa wa ithbat alhaqaiq wa nahwiha akatoa mfano kama vile vitambulisho leseni na nyaraka nyingine ambazo haziwezi kukubaliwa isipokuwa ziwe na picha ya mtu kwa hiyo kama kuna dharura hiyo, basi mimi ndo naona yafaa. Ni maneno ya Ibn Uthaymeen. Akasema rahimahullah ta'ala, wa amma ittikhadhu sura, ama kupiga picha na kuiweka na kuihifadhi litadhimi kwa ajili ya kutukuza hicho kilichopigwa picha ikapigwa picha malengo yake ni kumtukuza mwenye picha au lidhikra au picha kwa ajili ya kumbukumbu au litamattu'i binadhari ilaiha au kupiga picha kwa ajili ya kufurahi pindi unapoitazama ya kustarehe unapoitazama picha hiyo anasema au taladdu biha au kupiga picha kwa ajili ya kutaladdu itikadi nayo fa inni la ubihu dhalik mimi sihalalishi jambo hilo wala sioni jambo hilo ni halali kwamba nafaa sawaun kanat inthalan au rahma sawa sawa picha hiyo iwe ni ya kuchongwa au iwe ni ya kuchora wasawaun kana marquman bil yadi au bil ala na sawa sawa picha hiyo iwe ni ya kuchongwa ya kupigwa ya kutengenezwa kwa mikono au kwa kutumia kifaa cha kamera haya ni maneno ya Ibn Uthaymeen kwa hiyo hata yeye Ibn Uthaymeen ashajivua kwa wale ambao wanaofuata kiupofu upofu wanamfuata pasina hoja wanamfuata pasina dalili na kaina huyu ndio mwanachuoni ambaye watu wengi katika mahisbi na wanaharakati na baadhi ya masalafi ambao hujificha chini ya fatwa na msimamo wa Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah barakallahu li wa lakum بالقرآن ونفعني وإياكم بما فيه بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما سمعتم وأستغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akiwa anaendelea kujibu ndugu yake aliyemnasihi aliyemnasihi na kumbainishia msimamo wake na maukifu yake katika masala ya picha akamsomea akamsomea hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam liumumi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kuenea kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu almalaikatu baitan fihi sura malaika hawaingii nyumba ambayo ndani yake kuna picha ya viumbe wenye roho kwa hiyo ibn yeye msimamo wake haruhusu picha ya aina yoyote ambayo itapigwa kwa malengo haya na haya tumeyafafanua katika e, katika hutuba zilizotangulia kunako masala haya kisha nasema rahimahullah ta'ala wama ziltu ufti bidhalika bado naendelea kufutu hiyo hiyo ndio fatwa yangu bado naendelea kutoa fatwa namna hiyo wa amuru man indahu suwarun lidhikra na naamrisha ibn Uthaymeen naamrisha kila mwenye picha ambayo ameitunza kwa ajili ya kumbukumbu haijalishi picha hii ni ya kamera au ni ya kuchora namwamrisha biitlafiha kuiharibu sasa leo watu wana picha huyo mwenyewe aliyezuia wana picha yake lakini yeye anasema mimi naamrisha iharibiwa kila mwenye picha aende akaichane chane au akalibomoe au akaiharibu kwa namna yote ile wa ushaddidu kathira ibn al-Hamid anasema hivi wa ushaddidu kathira na nakazania sana sana makatazo yangu yanakazania hasa idha kanat suratu idha kanat suratu surata mayyit iwapo picha itakuwa ni picha ya mtu ambaye ashakufa hapo na zote unazikataza lakini picha ya mtu ambaye tayari amekufa watu wajitahidi waondoshe kwa sababu hilo jambo laweza likapelekea katika jambo ambalo alifai kama shirki na kujikurubisha kwenye picha ya ule mtu ambaye nini amekufa ndugu waislamu tukimalizia tukimalizia na saa hizi anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwa hiyo mimi ninatoa nasaha kuziondoa picha hizi na kuziharibu kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu almalaikatu baytan fihi sura wa amma taswiru dhawati alarwahi min insanin au ghairihi Ibn Uthaymeen anaendelea katika nasaha hiyo aliyopewa na yake mjibu ndugu yake ama kupiga picha viumbe wenye roho kama vile mwanadamu na mwingineo fala raiba fi tahrimihi hakuna wasiwasi hakuna shaka juu ya uharamu wa picha hizi ibn uthaymeen huyo sikwambii ndugu zangu yani fatawa za wengineo katika ahli ilmu insha Allah tutawatajia fatawa za maulama wetu walioko hai na waliotangulia wa zama hizi kunako shekhe kutoa muhadhara huku akichukuliwa video shekhe kutoa muhadhara na darsa kwa video maulama wetu wanasemaje hawa ambao sisi tunawarejea na tunawataja mara kwa mara baada ya kumalizana na maneno na mawkifu ya Ibn Uthaymeen ambayo watu wengi hujificha chini yake anasema rahimahullahu ta'ala wa annahu min min, min kabairi dhunub kupiga picha viumbe wenye roho ni katika madhambi makubwa lithubuti la'ni fa'iliha kwa kudhibiti laana kwa mwenye kufanya jambo hilo mwenye kupiga picha viumbe wenye roho ala rasulillah ala lisani rasulillah sallallahu alaihi wasallam kwa ulimi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha dhahirun fima idha كانت امثالا أي mujassama au kana bilyad makatazo haya na laana hii ni kwa, kwa picha yoyote ile sawa sawa iwe ni picha ya kuchongwa kama sanamu au picha ile iliyopigwa kwa mkono amma kisha nasema fa in fa in iltukifat as-suratu li ajli dhikra ama idha kana bil alati alfawriya ama ikiwa picha ni kwa chombo hiki kinachochukua kwa haraka hizi kamera na mengineyo allati taltakitu sura hizi kamera ambazo zinapiga picha kwa haraka kwa muda mchache kabisa wala yakunu fiha ayu amali na hicho chombo ambacho kinachukua picha za watu iwe ndani yake hamna kazi ya mtu kwamba mtu anashiriki katika hilo minal multakiki katika kile kilichopigwa pichwa min takhfifi alwajhi kama vile kupamba uso na kuutengeneza uso wa tafsiri aljismi na kuutengeneza mwili wa nahwili anasema ibn Uthaymeen na hii tulisema katika kutuba iliyotangulia kwamba miongoni mwa hoja za Ibn Taymiyyah anasema picha ya kamera mwanadamu hashiriki kile ni kifaa tu ambacho ni kama mawimbi ambayo inachukua tu akajibiwa Ibn Taymiyyah kwenye hilo kwamba pale mwanadamu anahusika kwa asilimia zote kwa sababu ya zile kazi anazozifanya na zile shughuli ambazo anazifanya tukianzia kwa mtengenezaji wa kifaa hiki na yule anayekitumia kupiga picha na wengineo kwa hivyo Uthaymeen anasema fa iltukika sura liajli dhikra wa nahwiha min al-aghrad allati la tubihu ittikhadhu sura fa inna iltiqataha bil ala muharram tahrim al-wasa'id huwa anasema ikiwa hii kamera itatumika kupiga picha na zile picha ikawa malengo yake ni kwa ajili ya kumbukumbu au malengo yake ni kwa ajili ya kutukuza au malengo yake ni ya haramu anasema hapa itakuwa ni haramu kwa sababu ya ya, ya njia inayotumika kwenda kwenye haramu njia yenyewe pia inakuwa ni haramu na hapa tuliona kwamba Ibn katika hili hakupatia na aliyena kinyume na usawa kwa sababu mwanadamu anahusika kwa asilimia zote katika picha ya kamera kama anavyohusika kwenye picha ya kuchongwa kisha ndugu zangu tumalizie ibn uthaymeen anasema hivi hadha khulasatu ra'yi fi hadhihi masala huu ndio ufupisho wa rai yangu na mtazamo wangu katika masala haya katika haya masala kisha akasema wa kisha akasema fa in kana sawaba ikiwa rai yangu hii ni ya sawa nimepatia kwa nini anasema hivi anafungua mlango wa kunakishiwa hajafunga kwamba yeye alivyoona yeye ndio hivyo hivyo la amefungua mlango wa kukosolewa ikiwa kuna mwingine aliyeona kinyume na mimi sawa ila mimi rai yangu ndio hii fa in kana sawaba ikiwa rai yangu ni ya sawa fa min Allah basi hiyo ni kutoka kwa Allah Allah ameniafikisha wa huwa al man bihi na yeye ndiye aliyeniamesha hii ndiye aliyeniafikisha ikiwa rai yangu hii ni ya sawa ameweka ihtimali kwamba iwezekana rai yake isiyo ya sawa kana namna na tuliona kwamba Ibn Uthaymeen hoja zake nyinyi katika masala haya ni hoja za kiakili kwa hiyo ndugu waislamu anasema wa in kana khata ibn taymiyyah alibua ikiwa rai yangu hii ya makosa ikiwa nimekosea rai yangu hii ya makosa famin kusuri au taksiri ni kutokana min kusuri inatokana na ule ule ule upungufu wangu wa kufuatilia mambo haya upungufu nilionao katika kuyafuatilia haya mambo au taksiri au upungufu wangu mimi kwa hiyo kama nimekosea ni kwa sababu ya udhaifu wangu kama mwanadamu lakini pia na ule udhaifu ambao na upungufu wa kuyafuatilia mambo haya kwa kina huyo ni Ibn Taymiyyah billahi alaikum hapa kuna mwanya wa mtu kuja nyuma yake alafu ajuzishe picha kwa hoja ya Ibn hapa hamna mwanya hapa hamna mwanya na ndio maana watu wa matamanio watu wa bid'ah mahisbi maikhwani hizi ndio hoja zao wanajificha kwa Ibn leo waulize maikhwani kwa nini mnachukua video wanakwambia ya wamestirafiana ibn Uthaymeen aliruhusu nakish mambo kwa sababu hii ni ibada yafuatilie mambo kwa dalili kwa hoja yaangalie kwa insafu na kwa ikhlas kwa hiyo ndugu waislamu haya ndiyo maneno ya ibn Uthaymeen kisha akasema wa as'alu Allah an ya'fuwa anni namuomba Allah anisamehe ikiwa mimi nimejitahidi kwenye haya nikakosea na kweli huu mtazamo wake Mu'thamini kama tulivyoona alikosea lakini hawezi kulaumiwa kwa sababu ashajibua mimi na wewe tukimfuata kichungati bila hoja tutakuwa na dhima mbele ya Allah tabaraka wa taala kisha akasema wa ayahdiani ila sawa namuomba Allah anisamehe na niongoze aniongoze kwenye usawa aiongoze kwenye usawa kisha akasema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ndugu waislamu haya napenda niweke kituo kuhusiana na kabila ya kustabili na maneno ya Ibn kunako shubha hii kwa sababu imechukua khutba tatu na shubha ni nyingi ambazo tunatakiwa kuzibainisha shubha kwa hiyo kunako shubha inayozungumzia kustahili na maneno ya Ibn Uthaymeen, tunaweka kituo, tukionelea tuiendeleze, tutafanya hivyo, lakini na matarajio yangu kwa yote ambayo tumeyazungumza kuanzia hutuba ya kwanza ya pili ya tatu katika, katika shubha hii watu watakuwa wameelewa na hoja imevunjwa ya ya kustadili na maneno ya Ibn alayhi rahmatullah Allah atufanyie wepesi na tuthibitishe katika haki اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصل اللهم وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي